Mary Frances Allison estis la pseudonimo de Mary Bumpus, angla componistino nascita en Londono, quiu pasigis soletsan infanagion en malgranda angla urbo. Quancam si frue interesigis pri literaturo, cae quelcae el siai vercoi ec aperis en revuoi, baldau si turnisin al musico. Male alla charma mildezzo de sciai pli postai componagioi, la unuae improvisai vercoi estis milit balladoi per ciui sci amusigis ce la piano. Si volis esti profesia cantistino, cae malgrau la contraua opinio de sia tuta familio, ciu forte mal stimulis sin Si ec parto prenis kiel contralt solisto en la lasta iugio de Lois Por ce recitalo in Kilborn. Bedaurinde si perdis sian vocion cae si devis fini sian cantat carrieron cae dedici sin al voc trainado cae al cant vercado. Familiae problemoi, malsanoi, cae morto, forigis sian artan inclino de sia menso. Tro da streccio ec post lasit seriosan malsanon sur si, cae nur post iaroi Mari pensis de nove precomponado. Si reprenis sian musica in studoin cum persistemo dum si instruis cantadon por subtenisin. Fin, Fine si sendis in al Thomas Henry Waite Hill de la Guildhall Music School. Waite Hill reconis sian talenton la aldona Bedauro pro la troa por comensis seriosan tudon. curacigite de lia aprobo, cae malgrau la opinio pri la malfruo de sia decido, ci venis al Londono por dedici sin, por la unua foio, al seriosa studo de componado. Nova malhelpo aperis, ciam si, fininte sian studoin, cae verkinte plurain pezoin devis disconigi sian laboron. Si estis contema, cae necapabla antau empuxis sian carrieron. Tamen, si havis la capablon gaini amicoin per sia tranquila mildezzo, cio bon chance donis al si la mancantan qualiton. Iom pos iom, la tiamai successai cantistoi Miss Clara Booth, Mr Hayden Coffin Miss Esther Palitzed, cae Miss Ada Crossley cune cum quelcae aliei, cantis sia in canzono in qui altiris la generala attenton. Mary Frances Alitzen publicigis pli ol quindec canto in en multa e stiloi Sia unua successo estis Old English Love Song, sed la plei successai estis canto de ricolta festo Mary Hamilton, False or true, cae aliai cui ricevis granda in laudoin. Sia patriota canto diris a land estis vaste cantata dum la Sudafrica milito. Si ancau vergis psalmoin, el ciui la plei populara estis adapto de psalmo dudec sep, la signoro estas mia lumo. Crom verci canzonoin, si estis ancau maestro de orchestra tecnico. Dun la miloxenogdeca iaroi, si publicigis ballet suite por orchestro, romantican operon Bindra de Minstrel, du uverturoin por grandai orchestrei titolitae Slavanik cae Andine. Crome estis presentatae de la regia artillerio gruppo cae la orchestro de Cristal Palazzo, funebra marcio, tarantelo cae cantato. Capriccio, sonato, cae aliai pezzoi estis ludatae de la pianisto Vladimir de Pachman. Pachman diris, fraulino Alitzen posedas quar talentoin por componado, originalezzo, imagon, senton cae grazion. Frances Alitzen plei successi turneis en sono quien si voyachis por reclami sian musicon. Plura y fama y usona y cantistoi faris veri belen interpreto in de sia musico. Tie si estis interviuita de la revuo Etude. Cae la revuo Strand Musical Magazine notis che si montris drametsan talenton cae virezzon en quelcae il siei componagioi. Frances Alitzen ricevis la plei grandan parton de sia en speso de sia iusona iel donistoi, cae cine niam maltrafis ocason esprimis sian dankemon pro la materia stimulo qui un tiu lando donis al sia laboro.